Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի խորհրդարանը պատրաստվում է հատուկ նիստին։ ԵՀԿ-ն դիտարկում կանցկացնի Օմարի Լեռնանցքում։ Հայաստանը հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային ճանապարհով խաղաղ կարգավորման օկտին։ Նալբանդյանը հապկինին է ներկայացրել Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը տապալելու Բաքվի գործողությունները։ Չեխ պատգամավորի տեսակետով ժամանակն է, որ Եվրոպական միության երկրները սկսեն ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Հադրութի շրջանում ավարտին է մոտենում աշտանացան հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Ինչպես է կազմակերպվում դպրոցականների ամառային հանգիստը Շահումյանի շրջանում։ Լիոնի քաղաքապետ է ընտրվել մեր հայրենակից 68-ամյա Գևորգ Քեփենիկյանը կայացավ Սևանալիճ 2017 մրցաշարի 4-րդ տուրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնում են խորհրդարանի մամուլոցարայությունից քննարկման են ներկայացվել ազգային ժողովի հատուկ նիստի ընթացքի մասին կանոնակարգային պահանջները։ Հատուկ նիստում խորհրդարանը համանդրության 168-րդ հոդվածի համաձայն ընտրելու է հանրապետության նախագահ, ով պաշտոնավարելու է մինչև գործող օրենսդիր բարմնի լիազորությունների ավարտը։ Աշոտ Ղուլյանը պարզաբանել է հատուկ նիստի ընթացակարգը, պատասխանել падգամավորների հարցերին եւ անհրաժեշտ հանրարարականներ տվել աշխատակազմի պատասխանատուներին։ Խորհրդարանի հատուկ նիստը տեղի կունենա հուլիսի 19-ին ժամը 11-ին։ Հուլիսի 19-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Օմարի Լեռնանցքում։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը իրականացնելու են ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը, նրա դաշտային օկնական Օգնենյովիչը Բոսնիա եւ Հերցեգովինա եւ անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը մեծ Բրիտանիա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանը հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային ճանապարհով խաղակարգավորման օկտին եւ շնորհակալ է Ռուսաստանին այդ խնդրի լուծմանը նպաստելու համար։ Այդ մասին Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ում գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը պետական այցով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մենք գտնում ենք, որ այլընտրանքներ չկան։ են եւ մենք պետք է հարցը լուծենք բացառապես խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության ճանապարհով, քննարկման ճանապարհով, այն մտեցումների ճանապարհով, որոնք վայելեն քաղաքակիրթ պետություններին, ասել է Բաբլոյանը։ Հայաստանի արտգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հուլիսի 17-ին Մինսկում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգոսնախարարների խորհրդի նիստին։ Ներկազմով հանդիպմանը նախարարները քննարկեցին հավաքական անվտանգության խորհրդի 2016 թվականի Երևանյան գագաթաժողովի որոշումների կատարման ընթացքը, մտքեր փոխանակեցին գլոբալ եւ տարածաշրջանային անվտանգության վրա ազդեցություն ունեցող խնդիրների եւ այլ հարցերի շուրջ։ Իր ելույթում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը ի մասնավորի ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջ մղմանն ուղղված Հայաստանի եւ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից գործադրվող ջանքերին եւ դրանց ձախողման նպատակով Բաքվի գործողություններին Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը խոչընդոտելուն ռազմական սադրանքներին դրած հետևանքով իրավիճակի սերմանը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում հուլիսի 15-ին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Արցախի Հանրապետություն։ Այդ շրջանակում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Արցախի պաշտպանության նախարարի եւ բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ եղել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական հենակետերում։ Ցանոթացել սահմանային իրավիճակին, մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին եւ զրուցել դիրքապահների հետ։ Զորամասի մշտական տեղակայման վայրում անցկացվել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են մարտական ծառայության իրականացման ու զորքերի փոխգործակցությանն առնչվող աշխատանքային խնդիրներ։ Վիգեն Սարգսյանը եղել է նաև Ստեփանակերտի հոսպիտալում։ Շրջելով հոսպիտալի բաժանմունքներով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հետաքրքրվել է բուժվող զինծառայողների առողջական վիճակով, զրուցել նրանց հետ եւ շուտապույտ ապակինում մաղթել։ Ժամանակն է, որ Եվրոպական միության երկրները սկսեն ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Նման տեսակետ է արտահայտել Եվրախորհրդարանի չեխ պատգամավոր Յարոմիր Շտետինան։ Նրա խոսքով պատմական ճշմարտությունը Հայաստանի եւ Արցախի կողմն է։ Ես մեկ խնդիր եմ տեսնում. Արցախը արդեն 20 տարուց ավելի է ինչ առանձին պետություն է, չնայած այն դեռ ոչ ոք չի ճանաչել, նույնիսկ Հայաստանը։ Չնայած դրան Արցախը ունի իր առանձին քաղաքականությունը, ժողովրդավարական համակարգ, հաջողակ տնտեսություն։ Արցախը իրավամբ առանձին պետություն է, եւ ես կարծում եմ, որ արդեն պետք է սկսել Արցախի ճանաչման գործընթացը, ասել է նա. Հիշեցնենք, որ Արցախ այցելելու եւ համանadrական հանրակրվեի ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար Եվրամիության խորհրդարանի падգամավոր Շտետինան իր գործընկերներ Ֆրանկ Էնգելի Լյուքսեմբուրգ եւ Էլենի Թեոխարուսի Կիպրոս հետ հայտնվել էր Ադրբեջանի ծեցուցակում, ապա Ադրբեջանի իշխանությունները միջազգային հետախուզում էին հայտարարել նրանց նկատմամբ սակայն այդ փաստը չի խանգարում, որ Շտետինն շարունակի գործունեություն ծավալել ի նպաստ Լեռնային Ղարաբաղի։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ 2017 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Արցախում արտադրվել է 67000 լիտր գինի, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 23.4%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2016 թվականի հունվար-մայիսին հանրապետությունում արտադրվել է 49.2000 լիտր գինի։ Ծառայության փոխանցմամբ նշված ժամանակահատվածում ավելացել է նաև կոնյակի արտադրությունը։ Եթե 2016-ի հունվար-մայիսին Արցախում արտադրվել է 3.3 հազար լիտր կոնյակ, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 11.1 հազար լիտր կոնյակ։ 2017 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով Արցախի զբոսաշրջության բնագավառը աճ է գրանցել բոլոր ուղություններով։ Ինչպես տեղեկացրին Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի զբոսաշրջության վարչությունից, արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով 2017 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Արցախում գրանցվել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների քանակի 26% աճ, 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 2016 թվականի համեմատ այն կազմել է 46%։ Այցելությունների քանակը ավելացել է նաև հիմնական զբոսաշրջավայրերում։ Տիգրանակերտի պետական արգելոց է այցելել ավելի քան 5000 այցելու, ինչը 62%-ով ավել է 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հաշվարկային գնահատականներով զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտները կազմել են 1.7 միլիարդ դրամ, աճը կազմել է 35%։ Հարկ են գծել, որ վերոհիշյալ ժամանակահատվածում զբոսաշրջության բնակավարի զարգացման ուղղված ծրագրերի համար, բացի պետական բյուջեի միջոցներից, հաջողվել է ներգրավել նաև միջազգային դոնորների 25 միլիոն դրամ ներդրումներ։ Հադրութի շրջանում ավարտին է մոտենում աշտոնացան հացահատիկայինների բերքավակը։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը զարգացրեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը 2017 թվականի բերքի տակ ճշտված տվյալների կատարվել է շուրջ 9960 հեկտար աշնանացան հացահատիկայինների ցանց, որից 2853 հեկտարի վրա ցանվել է ծորեն, 7109 հեկտարի վրա գարի։ Այդ թվում համայնքային ենթակայության հողերում 2469 հեկտար, որից ծորեն 1506 հեկտար, գարի 963 հեկտար։ 2017 թվականի հուլիսի 18-ի դրությամբ հացահատիկային ցանքերի տարածություններից հանձվել է ավելի քան 9350 հեկտար։ Ստացվել է շուրջ 22815 տոննա համախառն բերք, հեկտարին միջին բերքատվությունը կազմել է 24.8 ցենտներ, որից գարի 6850 հեկտար ստացվել է շուրջ 16440 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 24 ցենտներ։ Ծորեն 2500 հեկտար ստացվել է 24 6375 տոննա բերք հեկտարի միջինբերքատվությունը կազմել է 25.5 ցենտներ։ Ըստ ներկայացված տեղեկության գառուցանքների հունձը ավարտին է հասցվել։ Շրջանի բոլոր համայնքները հարթավարային գոտում հունձի աշխատանքները ավարտել են։ Ներքավակի մասնակցում էր շրջանում գտնվող 55 կոմբայներից 41-ը, որը հնարավորություն ստեղծեց կար ժամկետում ավարտելու ներքավակի աշխատանքները։ Արկա բեռնատար մեքենաները բավականացնում են հավաքած բերքը դաշտից տեղափոխելու հավար։ Բերքահավաքի կազմակերպման օպերատիվ շտաբը բերքահավաքի ամբողջ ընթացքում կոորդինացրել է բերքահավաքի աշխատանքները։ Շտաբի անդամները հաջողակի են եղել հացադիկային դաշտերում։ Հադրութի արտակարգ իրավիճակների բաժնի աշխատողների բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ հրդեհի դեպքեր չեն բռնկվել եւ արդեն հարթավայրային գործում աշխատանքները ավարտելուց նրանք տեղափոխվել են գյուղամերձ տարածքներ։ Հացադեկայինների մեր քաղաքի շրջանում համարյա թե ավարտին է հասցված։ Մեր քաղաքի հետ մեկտեղ խնձված դաշտերում կատարում են նաև ծողոտի մամլման աշխատանքներ։ Դերակտակման աշխատանքները տարվում նաև ջոհամերձ տարածքներում, առանձնապես կորունդանի ցանքերում։ Ինչպես նշեց Գյուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, շրջանում կատարվել է շուրջ 1000 հեկտար ամառնահերթ։ Ինչպես է կազմակերպվում դպրոցականների ամառային հանգիստը Շահումյանի շրջանում, Հերակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ամառային արձակուրդների ընթացքում Շահումյանի շրջանի համայնքների դպրոցների 10-13 տարեկան 39 դպրոցական երկու ջոկատավարների հետ 20 օր իրենց հանգիստն անց են ծածկել Սախկաձորում եւ Աղավնաձորում կազմակերպված ճամբարներում։ Այդ մասին մեծ է զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի աշխատակազմի կրթության, ցան եւ շի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Երկու ճամբարն էլ տևել են հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 8-ը Հանքավանիկի ճամբարը, որ անցկացվում Աղավնաձորում, ամենամյա է մեր շրջանի դպրոցականների համար, իրականացվում է մեր շրջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համագործակցության շրջանակներում։ Մյուս ճամբարը նմանատիպ ծրագրով կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից, նշեց մեր զրուցակիցը։ Ճամբարում անցկացրած օրերին հանգստից բացի երեխաների համար կազմակերպում են Տարբեր միջոցառումներ հանգիստն առավել արդյունավետ անցկացնելու համար եղել են արշավներ դեպի տարածքի պատմամշակութային հուշարձաններ, տեղում կազմակերպվել են տարբեր մրցույթներ, տեղեկացրեց Խորեն Վարդանյանը։ Ինչպես նշեց Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գործության գիտության և սպորտի բաժնի տարիչը, մինչև սեպտեմբեր շրջանի դպրոցականները կմասնակցեն նաև ասպետ ամենամյա ռազմամարզական ճամբարին, որը կազմակերպում է Արցախի ասկերանի շրջանում։ Այս ճամբարին կարող են մասնակցել միայն այս տարի 10-րդ դասարանն ավարտած եւ 11-րդ դասարան փոխադրված դպրոցական տղաները, սա նրանց ուսումնական ծրագրի մասն է կազմում։ Այս տարի ճամբարը կանցկացվի 29-ից մինչեւ օգոստոսի 4-ը, ընդգծեց Խորեն Վարդանյանը։ Տեղեկացնենք, որ Խարվաճարի դիքի ակումբի 4 ամենաակտիվ խմբագիրներ հունիսի 26 մինչև հուլիսի 6 մասնակցել են Wikimedia Հայաստան կազմակերպության կողմից կազմակերպող ամենամյա ամառային ճամբարին, որն այս տարի անցկացվել Աղվերանում։ Պատանի խմբագիրները ճամբարի ընթացքում հնարավորություն են ունեցել խմբագրումներ կատարել հայերեն Վիկիպեդիայում, փորձառու Վիկի խմբագիրների օգնությամբ, ինչպես նաև մասնակցել են տարբեր կրթական ու սպորտային միջոցառումների, անձնային զարգացման ու ինտելեկտուալ խաղերի։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ավելի քան 4000 քաղաքացու Թուրքիայի սև ցուցակում հայտնվելու հարցը անպայման կքննարկվի երկրի իշխանությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի իշխանությունները արգելել են Ռուսաստանի 4128 քաղաքացու մուտքը երկիր իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով, նույն պատճառով 2011 թվականից ի վեր 804 ռուսաստանի քաղաքացի արտաքսվել է երկրից։ Ինչպես գրում է թուրքական դեմոկրատ Հաբեր օրգկայքը իր Ռուսաստանը Թուրքիայից պատասխան է ուզում վերնագրով հոդվածում, սպասվում է, որ մոտակա օրերին թեմայի վերաբերյալ ռուսական կողմը կապ կհաստատի Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան հետ։ Լիոնի քաղաքապետարանի քաղաքային խորհուրդը հուլիսի 17-ին նիստում քաղաքապետը ընտրել հայազգի 68-ամյա Գևորգ Քեփենիկյանին։ Նախկին քաղաքապետ Ժերար Կոլոմը անձամբ էր առաջադրել Քեփենիկյանի տեխնացությունը։ Քեփենիկյանի մասին հայտնի է, որ նա մասնագիտությամբ վիրաբույժ ուրոլոգ է, հայ գաղթականների որդի։ Հաջողության հաստելով մասնագիտական գործունեության մեջ սկսել է ակտիվ քարոզել Լիոնի հիվանդանոցներում մշակույթ ներդնելու գաղափարը։ Բացի դրանից Քեփենիկյանին ակտիվ մասնակցում էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղված արշավին ու զբաղեցնում ադմինիստրատորի պաշտոն Բուլուկյան հիմնադրամում։ Քեփենիկյանը միացել է Ժերար Կոլոմբի թիմին 2008-ին քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ։ Կալոմի ընտրվելուց հետո նա դարձել է մշակութային հարցերով առաջին օկնականը։ Ուշագրավ է, որ Լիոնի նոր քաղաքապետ բժիշկ Գևորգ Ժորժ Քեփենեկյանը 1990-ական թվականներին ամենածանր տարիների մի քանի անգամ այցելել է Հայաստան եւ Արցախ ու դժվարին վիրահատություններով կյանքեր է փրկել։ Այս մասին Los ԱՄՆ-ում լույս տեսնող ասպարեզ թերթում գրել է թերթի խմբագիր Աբո Պողիկյանը։ Մարզասերների համար Սևանում տեղի ունեցան Սևանալի 2017 շախմատի միջազգային մրցաշարի 4-րդ տուրի պարտիանները։ Մրցաշարի առաջատար Մարտին Կրավցիվը ոչ ոքի խաղաց Հովանես Գաբուզյանի հետ։ Այս արդյունքից օգտվեց Ամին Բասեմը, ով առավելության հասավ Սամվել Տեր-Սահակյանի նկատմամբ եւ միավորներով հավասարեցվեց Կրավցիվին։ Չորրորդ տուրում Տիգրան Հարությունյանի նկատմամբ հաղթանակ տոնեց Մանուել Պետրոսյանը։ Տուրը հաղթական էր նաև Դարիո Շվարցի համար։ Լեհաստանը ներկայացնող գրոսմաստերը ուժեղ գտնվեց Իգոր Կովալենկոից։ Թամիր Նաբաթի Հայկ Մարտիրոսյան պարտիան տևեց 105 քայլ եւ ավարտվեց հաշտությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է սակավ անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։